Sve što je njegova duša mogla poželjeti, to je imao kod sebe. I sa drugim koji je najviše patio na dunjaluku. Nikakvog dobra i nikakvog hajra na ome svijetu nije vidio. Pa će se uzeti taj prvi čovjek i zamočit će se samo na treptaj oka, nakratko u džehennem, taj koji je uživao na Dunjaluku, na ome prolaznom svijetu. Pa će ga nakon toga upitati uzvišeni Allah te barak je o teala, robe moj, reci mi jesi li ikada ikakvo dobro osjetio na Dunjaluku? Kazaće gospodaru moj, tako mi tvoje veličine Nikada nikakvo dobro nisam osjetio u svome životu. Cijeli život je braćo proveo na Dunjaluku. Samo dovoljno je bilo da poželi ono što hoće. Samo da poželi ono što njegova duša traži i da to već ima. Sve je uživao od dunjalučkih ljepota. Ali kada se umoči na treptaj oka u džehennem, zaboravit će sve blagodati i sve nijemete koji su mu bili dostupni na ome svijetu. A tako će se doći sa drugim čovjekom koji je patio na zemaljskoj kugli. Ali je bio mu'min i vjernik. Prvi je naravno bio fasik i fađir. Nevjernik. Pa će se doći sa drugim koji je bio mu'min, no međutim patio je. Patio je prolazeći kroz ovaj dunjaluk pa će ga uzvišeni Allah te barake o teala naredit će da se umoći samo nakratko na treptaj oka u džennet. Pa će ga uzvišeni te barake o teala upitati, robe moj, jesi li ikad ikako zlo vidio na ome svijetu? Pa će kazati tako mi tvoje veličine, gospodar moj, nikako me nikada zlo zateklo nije. Zbog jednog trenutka ili treptaja oka zaboravit će sve što se dešavalo. Ovo, braće, ukazuje na blagodat Allahu u tebara kevo teala u džennetu. Da za jedan treptaj oka čovjek sve zaboravi. A šta mislite onda za vječnost koju je Allah Đelešanu pripremio svojim iskrenim robovima? Sigurno je to nešto Već je sigurno je to nešto što naši razumi ne mogu da shvate, ne mogu to da dokuče. A pogledajte s druge strane kakva je Allahova tebara kevotala patnja grozna i bolna. Da zbog jednog tog trenutka koga čovjek provede u džehennemu, zaboravi sve dunjalučke ljepote koje je uživao. Draga moje braćo, kada uzvišeni Allah te barake o teala sakupi prve i posljednje, kada ih obračuna, završi konačni obračun sa njima, tada će se ljudi podijeliti u dvije skupine. Nema treće. Dvije vječne skupine. Neka niko ne zaboravi. Ko je god rođen, ko je god rođen od ljudi nikada nakon toga više neće umreti. Gotovo je. Prave smrti više nema. Ova smrt koju mi doživljavamo, to je dunjalučka, prividna smrt, to je u stvari stanica, to je prolazak iz jedne u drugu fazu, ništa više od toga. Pa će čovjek vječno živjeti ili u džemnetu, čija su prostranstva kao nebesa i zemlja, ili, ne daj Bože, u džehennemu, u ognju i u teškoj bolnoj patnji. Jedno od to dvoje, nema trećeg. Ne može čovjek imati nekakvo među stanje, pa da nije ni tamo ni vamo. Čak i oni ashabu le araf, koji budu bili na onome bedemu i pregradi, njima će se presuditi šta će i kuda će. Pa će čovjek završiti na jednom mjestu ili na drugom mjestu. Pa bolno je i tužno je i žalostno je i prava je propasti ne da će da čovjek bude od oni koji će kazati ja lejteni kuntu turaba kamo sreće da sam crna zemlja ostao kamo sreće da sam crna zemlja ostao jer kad vidi kakva mu je patnja pripremljena sigurno će tako kazati nevjernik kada dođe u kabur Allah Đelešanu mu pokaže mjesto u džehennemu gdje će boraviti nakon kada Allah Đelešanu ga proživi i obračun bude Allah Đelešanu će mu pokazati mjesto u džehennemu. Pa će kazati gospodaru moj nemoj da nastupi sudnji dan. Ostavi me ovdje u ovoj vatri džehennemskoj, u vatri kaburskoj, a ona ga prži i peče, ostavi me tu, nemoj me uvoditi u vatru džehennemsku. Jer je ta vatra žešća i bolnija. A on u svome kaburu ima postelju od vatre, ima pokrivač od vatre. Kabur mu se stješnjava da mu kosti jedne kroz druge prolaze. No međutim, kada vidi šta je u džahennemu pripremljeno, kazat će gospodaru moj, nemoj da nastupi sunji dan. Dakle, braćo, ljudi će se podijeliti u dvije skupine. Kaže uzvišeni Allah, te barake wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أُحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. I tako mi tebi, o Allahov poslanice, sallallahu alaihi wa sallam, objavljujemo ovaj Kur'an na čistom arapskom jeziku, li tunzire ummel kura wa men hauleha, da bi opomenuo stanovnike umul kura, to je Meka, misli se na Meku, omen hauleha i one koji su u neposrednoj blizini. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه اذا به فمن وانا دان kada će Allah dželešanu sve ljude i prve i poslednje sakupiti svi će doći pred Allaha dželešanu u taj dan nema sumnje desi će se fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir jedna skupina u džennet a druga skupina u džehennem nema treće dvije dvije skupine I kazao uzvišeni Allah te barake ta'ala Jeome je ti la te kellemu nefsun illa bi izni. Toga dana kada dođe taj čas kobni, to jeste nastup sudnjega dana i kada Allah Žeršanu okupi ljude, neće niko govoriti, neće imati niko snage da kaže osim onaj kome Allah dozvoli. Braćo, mi možemo ovdje na Dunjaluku jedni za druge zagovarati. I jedni za druge pričati. I možemo jedni drugima šefat činiti kod nekoga negdje da se nekome kroz prste pogleda, da se ponekad i pravda prekrši i tako dalje, no međutim, braće, toga na sudnjem danu nema. Kod uzvišenog Allaha, Žešanu, toga neće biti. Sjetite se samo onoga hadisa u kome se govori kada ljudi budu čekali da počne suđenje. Jedan od problema koji će zadesiti ljude na sudnjem danu jeste to što ljudi se kupaju u znoju. Sunce se približilo blizu njihovih glava, a nema obračuna, ne počinje obračun. Pa niko neće smjeti progovoriti kada budu išli od poslanika do poslanika. Niko neće smjeti progovoriti. Ne smije progovoriti ni Ibrahim a.s., ni Musa, ni Isa, ni Nuh. Ono nazme mi na Rusul, niko ne priča. Niko ne smije se Allahu Đeršanu obratiti da kaže gospodaru naš, počni sa obračunom sa nama. Niko ne smije. Pa će doći do poslanika Muhammeda s.a.v. najboljega Allahovog groba i poslanika općenito. Pa će mu kazati, Allahov poslaniće, ti si Allahov rob i njegov miljenik. I njemu najbliže stvorenje moli Allaha Đelešanu da počne sudnji dan. Pa će reći Allah Đelešanu, jeste, ja sam predvodnik i ja sam danas najugledniji od svih ljudi. Pa će doći poslanik sallallahu alaihi sallame i pasti pod aršom da seždu Allahu te barake o ta'ala. Pa će kazati Allah te barake o ta'ala šta ti je Muhammede? Digne glavu, traži dobit ćeš ono što tražiš. I zauzimaj se za koga hoćeš, bit će primljeno tvoje zauzimanje. Samo od poslanika, sallallahu sallam, ne od drugoga. Zar ovo, braćo, nije dovoljan razlog da nema ni jednog drugog razloga? Zar ovo nije dovoljan razlog da hodamo podignuti glava zato što smo sredbenici poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam? I da se ne stidimo njegovog sunneta i da se ne stidimo dina i vjere? To je dovoljan razlog da nema ni jednog drugog razloga. A šta onda drugi razlozi o kojima tako mi Allaha možemo pisati tomove knjiga, ne možemo ih za života prelistati, a ne pročitati. Toga dana kada nastupi sudnji dan, neće niko govoriti osim kome Allah Đelešanu dozvoli. Fe minhum šakijun wa sa'id, a toga dana će biti onaj koji je šakij, pravi nesretnik, wa sa'id i onaj koji je sretnik. Znači džahenemlije i dženetlije. Dvije skupine. Nema, nema treće. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زثير وشهيق a oni koji budu bili nesretni, trave, propalice, oni će završiti u vatri džehennemskoj. U vatri džehennemskoj u kojoj će bolno udisati i izdisati. Bolno će, znači, i tegobno će disati u takvoj, u takvoj vatri. Reći će, kalu rabbena, galebet alejna šikvotuna, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ kažu gospodaru naš džehennemlije progovaraju hoće da se spase vatre bili su nepravedni na dunjaluku licemjeri pa tako smatraju da mogu i kod Allaha dželešanu učiniti pa kažu gospodaru naš galebe talej naše kovetuna nas je naš nemar pobjedio. I bili smo narod koji je zalutao. Rabbena hrižna minha, fein udna fein valimun. Gospodaru naš, izbavi nas iz ove vatre, pa ako se vratimo, mi smo pravi nepravednici. Mi smo se tada o sebi ogriješili. Dolazi im odgovor Allaha te barake od tela. Kakav odgovor? Kale hseu fiha wala tukelimun, innehu kane feriku min aibadi je kuluna, rabbena amenna, kaže prekinite, ne govorite, ušutite. Nemate pravo da govorite nikako. Ne smijete se više obraćati. Innehu kjane feriku min ibadi je rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. U istinu je tamo bila jedna skupina ljudi, vjernika, mu'mina, koji su govorili gospodaru naš, oprosti nam i smiluj nam se, a ti si najmilostiviji. I takve sam ja danas počastio i takve ću danas nagraditi. Prekinite, nemate pravo da go ih se u fiha zavežite. Ne govorite nikako. Za vas je završeno. Vama je presuđeno. Onade u ja malik, u drugom majetu kaže Allah te barake o tala, onade u ja malik, li jako bi alejna robuk. I dozivaće malika čuvara džehennema. Daj više da nas uništi naš gospodar, da nas nema. Da nas nema. Odgovor dolazi, kale inne, innekum mati su. Ne, već živite i boravite u toj vatri. Ne možete izići iz njih. U pojedinim hadisima se navodi da će oni dozivati Malika da pita Allaha te barake i da prenese njihovu poruku Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu zna dobro o njihovom stanju. Pa će proći od njihovog pitanja do toga da malik čuvar džehennema kaže šta želite hiljadu godina. Hiljadu godina prođe. Kaže sad šta želite reći. Kažu li jako ti alejna rabuk da nas Allah uništi, samo to hoćemo. Odgovor dolazi nakon hiljadu godina. Kale innekum makisun ne, ne, ne, ne, već vi ostajete u toj vatri. Nakon hiljadu godina. Jer poniženje je za čovjeka da neko neće da te sasluša. Kaže ti ne pričaj. Šta god ima da kažeš i šta god tvoje grudi tješti i steže ih i što bi volio kazati, ne možeš, nemaš pravo da pričaš. Kao što muslimani u ovoj danas zemlji nemaju pravo da pričaju. Ne mogu kazati šta je to steže i tišti u njihovim grudima. To niko neće slušati. Riječi se drugi slušaju, muslimana ne. E to je za čovjeka poniženje i poraz. Kako će biti ovdje za džehnemlije? Za one koji danas ugnjetavaju muslimane. Ne pričajte, nemate pravo da pričate. Kada zatražite, ne kaže, boravite u toj, u toj vati. Bileži, braćo, imam tabarani, u tome mođemo neustatu i o El Kebiru i bileži Ibn Abi Dunja u svom dijelu Sifatu Nar, svojstva ili osobine vatre, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je išao na Mi'raj sa Džibrilom alaihi salam da je prošao pored Israfila pa ga je vidio da je ozbiljan da se ne smije. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallame upitao Džibrila alejhi salam, pogledajte braće ovi stvari ovoga gajba. Ovo mi ne bismo mogli znati da Allah te bareke utala nije počastio našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallame sam je rađao. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa upitao Israfila, šta mu je? Upitao je proste Meleka Džibrila, šta je Israfilu? Zbog čega se ne smije? Pa kaže Džibril alaihi kaže on je takav od koja Allah Đerushanu stvorio vatru. Od koja Allah Đerushanu stvorio džahennem, taj se nikada više nasmijao nije. Nikada se više nije nasmijao. I zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio, kaže tako mi Allaha, da znate ono što ja znam, lebahiktum qalila wa lebekejtum kesira. Kaže da znate ono što ja znam, vi biste se malo smijali a puno biste plakali ولما تلذذتم بالنساء في الفرش i ne biste se, kaže, svojim ženama u vašim posteljama naslađivali. Da čovjek zna ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna, ne bi imao snage da priđe svojoj ženi, ne bi imao potrebe za ženom nikakve. Istog momenta bi zaboravio to. Zbog muke koja bi došla u njegove grudi, kada bi znao ono što zna Allahov poslanik. I milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam prema nama jeste to što nas nije htio obavijest o tim stvarima. Jer bismo možda nadu izgubili. Jer bismo možda nadu izgubili. U jednom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Požalila se je vatra Allahu Đelešanu u džehennem. Se požalio Allahu Đelešanu pa kaže Gospodaru moj, jedan moj dio pojede drugi. Jede se vatra, samu sebe jede. Toliko je žestoka da jedan dio džehennema jede drugi. U pojedinim predajama se navodi da ima mjesto u džehennemu. Od toga mjesta se džehennem Allahu Đelešanu utječe. Džehennem se isti boji toga mjesta i utječe se Allahu Đelšanu toga mjesta. Pa je Allah te barak je od tela dozvolio Džehennemu da malo odahne. Pa je napravio jednu njemu pauzu ljeti i jednu pauzu zimi. Da Džehennem malo od, odahne. Dok stanovnici Džehennema ne dođu u Džehennem. Ali je takav braćo da jedan njegov dio jede, jede drugi. Jednoga dana Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao namaz svojim ashabima pa je pružio svoju ruku. Potom je povukao nazad. Pa kada su završili namaz, upitaše ashabi, Allahov vjerovjesniče, nismo te nikada prije vidjeli da si tako nešto učinio. Nismo te vidjeli da svoju ruku pružaš u namazu, potom je povlačiš. Kaže, tako mi Allaha, kaže, vidio sam džennetu u namazu. Vidio sam džennetu u namazu. E, braće, ovo je pravi iman. Ovo je doživljavanje namaza. Ovo je cilj i svrha namaza. Da čovjek vidi, da čovjek vidi džennet u namazu. Da osjeti džennet. Kako onaj ashab kaže, kaže, tako mi Allaha kaže, u bici, kaže, ja osjetim miris dženneta. Šta mislite, braćo? Da su oni bili pričali se i da su samo pričali, da se pohvali pred ashabima, ja osjetim miris dženneta. Tako mi Allaha misli. Mi to ne bismo pomislili nekom muslimanu danas koji kaže ja osim rizene. Da to pomislimo o ashabima poslanika sallallahu alaihi sallam. To je nemoguće. To je pravi iman da čovjek osjeti miris dženneta koji se čuje na 40 ili 70 godina hoda, da ga osjeti na zemlji. Nije to nemoguće. To je kuvet i snaga imana. U jednoj predaji se navodi da je Hasan al Basri kazao, kaže ja sam doživio 70 ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže da se ih vidjeli kao što sam ih ja vidio vi bi se smatrali da su oni ludi da su oni ludi od kuveta i snage njihovog imana ova predaja ima mahanu u svome lancu prenosilaca no međutim o ashabima se prenose brojne predaje slične ovima koje bez sumnje potvrđuju njenu autentičnost ili ispravno značenje ove Asanove predaje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže vidio sam kaže džennet. I kaže vidio sam jedan grozdat iz dženeta kaže ispred sebe. Pa sam ga kaže htio ubrati. Kaže tako mi Allah da sam ga ubrao kaže do sudnjeg dana bi svijeli od njega. Cijeli umet što ima do sudnjeg dana, ko bi god otišao posjeti poslanika u džamiju, mogao bi jesti koliko želi. I nakon toga grozdat uvijek isti. To je dženetsko voće. I to ne nestaje. Kako da nestane ono što je neprolazno? Ne može nestati, jer to ne prolazi. Uvijek toga ima. I ne može nikada nestati. Kaže, no međutim, kaže, sjetio sam se, kaže, da sam u namazu, kaže, pa sam povukao u svoju ruku. Kamo sreće da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, ubrao taj grozdac. Ali pored toga, to ne bi bio dokaz mnogim ljudima. Pa mi imamo kamen, crni kamen iz dženeta, pa opet ljudi neće da vjeruju. Pa ne bi vjerovali ni u grozdac. Kazali bi, to je sifr ko što su govorili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kada je pozivao ljude u vjeru. Onaj kome Allah dželle šanu zapečati njegovo srce, tome ništa više ne može pomoći. Pa kaže, sjetio sam se da sam u namazu, kaže, pa sam povukao svoju ruku. I kaže, vidio sam vatru. To je druga stvar koju čovjek treba da doživi u namazu, da se boji vatre. Ja to poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi učio Kur'an u namazu, kada bi prolazio pored ajeta koji govori o vatri, utjecao bi se Allahu dželešanu od vatre džehenemske. A kada bi prolazio pored ajeta i učio ajete koji govore o džennetu i džennetskim lepotama, on bi učio dove i molio bi Allaha Đeršanu da ga uvede u džennet. U namazu, braću, doživi čovjek džennet i džehennem. Šta je to? Živiš između straha i nade. Nada u džennet i strah od džehennema. To je cilj svoga ibadeta. Krajnji cilj svoga ibadeta jeste da obožavaš Allaha Đeršanu između straha i nade. Da radiš U nadi da će Allah Žešanu primiti tvoja djela, a s druge strane da strahuješ da si možda počinio nešto zbog čega će Allah Žešanu poništiti ta ista djela. I kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam u ome hadisu i vidio sam, kaže, džehennem. Nema, kaže, goreg prizora od džehennema. Ništa gore nisam nikada vidio od džehennema. I kaže, vidio sam da je najveći broj stanovnika džehennema da su žene da su žene najveći broj stanovnika džehennema. Ovo nikako, braćo, ne znači i ne smije se svati kao pogrda ženskom polu i ženama nikako. No međutim, poslanik sallallahu alaihi sallam upozorio na razloge ovoga i na konačnicu, na ovakvu konačnicu, pa je kazao žene puno vole da proklinju i nezahvalne su puno svojim, svojim muževima. Kada bi jedan od njih čitavog života njoj dobro činio i jedan put učini stvar koju ona ne voli, koju prezire, kaže, ma nikada od tebe ništa dobro nisam doživjela. E zbog toga, svoje nepokornosti prema mužu, tako će skončiti. Zato bi žene, budući da nas i sestre slušaju ovom prilikom, trebale da povedu posebnog računa o obhođenju prema svome mužu. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednom hadisu, kada bi čovjek imao od glave do pete jednu ranu. I ne sjećam se, braćo, da sam naišao na hadis koji je pomeni meni oštrije prirode od ovoga. Odnosno da više podstiče žene na dobročinstvo prema svome mužu. Osim hadisa u kome Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže koja žena bude postila mjesec Ramazan, klanjala pet dnevnih namaza i bude pokora svome mužu, kazaće će se uđi na koja vrata želiš u džennet. U ome hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da muž ima jednu ranu koja je od glave do pete i kaže da ona liže svojim jezikom tu ranu dok ne zaraste. Kakve sve neprijatnosti izlaze iz rane? Da to liže svojim jezikom? Kaže, ne bi mu dala pravo koje on zaslužuje. Ne bi mu dala pravo koje zaslužuje taj muž kod svoje žene. Kaže, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadisu, najveći broj stanovnika džehenema su žene zbog toga zbog te znači svoje nezahvalnosti. Draga moja braća, na veličinu i obim džehennema ukazuju brojni hadisi poslanika sallallahu alaihi vseleme. Knjige i rodostojne hadijske zbirke kod Buharije i muslima, sabirači sunena musneda, meađima i drugi hadiski zbirki su to prenijeli i zabilježili. Mi ćemo spomenuti jedan hadis koji će nam najslikovitije predstaviti i odslikati veličinu džehennema. I šta znači džehennem? Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u predaji koju bilježi imam Tahavija u svom dijelu Muškilul Asar sa ispravnim lancem prenosilaca, a osnova ovoga hadisa je kod Buharije i kod muslima u nešto skraćenoj verziji. Kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam Ešemsu wal kameru mukewarani fin nar jeumel qijame. Sunce i mjesec, braćo, pazite dobro ovo. Sunce i mjesec na sudnjem danu izgledat će kao male dvije sitne loptice u džehennemu. Sunce i mjesec. Kako vi posmatrate jednu lopticu iz kosmosa, malu? Da li je vidite i kako Ne vidite. Ne vidite zgradu. Zdanje jedno ne vidite iz kosmosa kako ćete vidjeti jednu malu lopticu. E tako će sunce i mjesec izgledati u džehennemu. Jer će sunce i mjesec boraviti u džehennemu. Možda će neko upitati, pa zbog čega? Zbog čega sunce i mjesec? Jesu li oni to bili zaduženi šerijatskim popisima pa se nisu pokoravali Allahu Đelešanu? Ili to sve što je u kosmosu slavi Allaha i hvali? Da, sve što je u kosmosu hvali Allaha Đelešanu i slavi ga. Zašto su onda sunce i mjesec u džehennemu? E braćo, kao pogrda onima koji su obožavali sunce i mjesec. Da im se pokaže da to nisu božanstva. To što ste se vi klanjali kada sunce izlazi i kada zalazi, vi ste to od sebe učinili. I po svojoj volji i po svome nahođenju, Allah Želešanu vas nije time zadužio. To je od vas lično. E zato ćete vidjeti da će ta božanstva biti u džehennemu. Kaže Allah te barake o ta'ala, innekum o ma ta'abudune min dunillah, hasabu jahennem. Vi i oni koji obožavate mimo Allaha Đelešanu, bit će u džahennemu. Vi i oni koji obožavate mimo Allaha. Oni koji obožavaju nešto mimo Allaha i ti i ta lažna božanstva, sve će to biti u džahennemu. Da se pokaže tim ljudima da su to bila lažna, lažna božanstva draga moja braćo, kada dođe čovjek na sudnji dan, I kada se dovede pred vatru džahennemsku, u jednom se hadisu navodi da će se vatra skupljati i vraćati unazad, da će bježati od toga roba. Pa će kazati Allah te barak od kaže Ja naru maleki, vatro šta ti je? Zbog čega se bojiš i zbog čega se povlačiš unazad? Pa će kazati gospodaru moj, taj rob, kaže, traži utočište od mene. Taj rob se tebi utječe od mene. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ukazao u hadisu, kada čovjek kaže tri puta Allahume ežirni minan nar, gospodaru moj, spasi me vatre džahenemske, Allah želešanu će dati da se spasi te vatre. Jer vatra tada govori, gospodaru moj, spasi ga od mene spasi ga od mene. Pa će vatra ustezati se i povlačiti se unazad, pa će kazati, on traži utočište, gospodar moj, kod tebe, od mene. Pa će Allah te barak i otala kazati, pustite moga roba. A kada dovedu drugoga čovjeka, vatra će, ona će huktati i hučati i vuće ga k sebi. Jedva će dočekati da uđe i da ga povuče. Kao neki propeler kada vuče nešto tako će i vatra povući ljude. Jer braći u brojnim hadisima se navodi da će vatra na sudnjem danu, da će iz džehennema izići vrat. Dug jedan vrat od plamena koji će imati oči i jezik i koji će govoriti. I koji će ljude jednog po jednog birati između masa i uzimati. Prepoznaće vatra svoje stanovnike. Pa će ih uzimati, pa će ih uzimati k sebi. I ovaj hadis bilježi imam Tirmizi u svome sunenu sa i vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala Iza ra'athum min mekanin ba'idin semiju leha tegajuzan wa zafira. Kada vatra vidi stanovnike svoje, u dalini kada ih vidi, čuće se kako huči od bijesa. Kada vidi te stanovnike džahennema koji se približavaju džahennemu i koji trebaju ući u džahennem, sada će ona hučati od bijesa. Željno čekati stanovnike svoje da ih sebi povuče i da uđu, znači, u vatru džehennemsku. A braćo, uzvišeni Allah te barak jeho teala će u džehennemu učiniti da tijela ljudi budu velika. Nezamislivo velika tijela. Da što u patnju, da što u patnju okuse. Pa bideš ima muslim u svome sahihu, a braćo, ovo su vjerodostojni hadisi. Od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, koje su nama naši islamski učenjaci muhadisi, profiltrirali i tako nam donijeli čist sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme da znamo šta je vjerodostojno i šta je ispravno od onoga šta je neispravno i šta su priče i bajke. I musliman ne smije uzmati vjeru nego samo sa ispravnih i originalnih izvora. Jer u drugom slučaju činiće od svoje vjere ono što su činili kršćani i židovi. Kaže Allahu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme u ome hadisu Razdalina između dva ramena nevjernika, od jednog ramena, znači do drugog, u džehennemu, jeste, kaže, da konjanik mora jahati tri dana brzog jahanja. Koliko može preći konjanik za tri dana brzog jahanja? Sigurno se radi o stotinama kilometara. E, toliko će izgledati širina njegovih ramena. U džehennemu. Njegov jedan zub, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, kutnjak zub će biti poput brda Uhud. Brdo Uhud, braćo, koje je pored Medine? To je serija brda povezanih, e tako će izgledati samo jedan zub kutnjak nevjernika u džehennemu. A deblina njegove kože bit će 42 podlaktice. U jednom se hadisu kaže od Allahovih tebarak i od podlaktica. Kakvih ne znamo. 42 podlaktice. Da je kao naše 42 podlaktice, koliko je to? Kakva je to deblina? Samo da bi čovjek, znači, okusio tu, tu fatnju. Zbog čega? Zbog toga Allah te barake utala čini da ta tijela budu ogromna i da budu velika. Zato kaže uzvišeni Allah te barake utala Inne allazine keferu bi ajatina seufenu slihim nara kullama nadijet džuluduhum beddelnaha džuluden gajreha lijedu kul azab. Oni koji budu poricali naše ajete, ne budu vjerovali u naše ajete, se ufenu slihim nara. Mi ćemo njima vatru pripremiti i mi ćemo njima fatnju u ognju pripremiti. A svaki put kada njihove kože izgore, jer braćo, i ovo je jedna od naučnih muđiza, jer u kožama su znači ta čula za bol. Kada god izgori ta koža, Allah Đelešanu tu kožu zamijeni sa novom kožom. Opet sve iz početka. Li je zukol azab da bi osjetili pravu, da bi osjetili pravu i bolnu patnju. A braćo o hrani stanovnika džehennema da se i ne govori. Sve u džehennemu je patnja. Odjeća, hrana, udisanje, ono što udi, sve što se nalazi u džehennemu je patnja. Kaže uzvišeni Allah te barake ve taala: "Laysa lahum ta'amun illa min dari'." La yusminu wa la yugni min ju'. Oni nemaju tu hrane nego samo trnje. Trnje jedu, braćo. Trnje koje ne može čovjeka ugojiti, niti mu glad utoliti. To je njihova, to je njihova hrana. Inne šežerete zekum, faamul etim kel muhli jagli fil butun ke galil hamim. Ine šeđeret e zekum, pa amul esim. Šeđeret zekum, to je hrana nepokornika. Griješnika i fasika i fađira i prestupnika, nevjernika. Kel muhli jagli fil butun. Kao što uljani talog ključa u stomacima kao uljeni talog koji će ključati u stomacima. Ke galil hamim kao što voda ključa. Uljeni, braću, zamislite kada ulje ključa, tako će izgledati njihovi stomaci. Kao voda kada ključa. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koji bliži imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kada bi jedna kap iz drva za kum pala na zemlju, pokvarila bi cijelu zemlju u Japanu pala više nigdje na drugoj zemaljskoj polulopti, ne bi više mogao ništa posijati. Cijelu bi zemlju ta jedna kap jedina pokvarila. Jedna iskra kada bi došla iz džahenema, cijelu bi zemlju spalila. Kao jedna hurika kada bi izišla u naša ova nebeska prostranstva, obasjala bi sve. Kaže se u nekim predajama da sunce bi izgubilo svoj sjaj. Kada bi jedna žena iz ženeta izišla ovdje, sunce bi izgubilo svoj sjaj. Koliko ljudi žude i žure za dunjalučkim ženama. A pogledajte šta je Allah te barak je u tela pripremio vjernicima. Ženu zbog koje sunce gubi svoj sjaj. Čovjek poredi možda svoju ženu sa mjesecom. No međutim, zbog ove i sunce gubi svoj sjaj. Možete, braćo, zamisliti kakve su to blagodati. Zar to ne daje vjerniku? Zar mu to nije hrana njegova? I zar mu to ne daje kuveta i snage i volje da krene napred? I da se bori za Allahovu dželešanu u vjeru. Da se bori da bude pravi mu'min i vjernik. Ako mu to ne dadne snage, ništa mu više ne može dati snage. Jer ako je jedna sitnica najmanja u džennetu bolja od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Zar ne zavređuje ta sitnica i ta ljepota da se čovjek bori. A šta mislite o onome što je mnogo veće od toga i što je ljepše od toga? Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kad bi samo jedna ta kap pala do djaluk pokvarila bi ljudima njihov život. Pa šta mislite braćo onda kome bude ovaj zekum hrana? Nije kap ni dvije, nego to mu je hrana. Cijeli život se hrani time. Kako će izgledati njegov život? Kaže uzvišeni Allah te barak je o tala inne ledejna enkjalen o džahima enkjalen o džahima o pamen za gusatin o azaben elima. Mi imamo, kaže Allah te barak je o kod sebe okove u ognju o pamen za gusatin o azaben elima. Imamo hranu koja se ne može gutati. Hrana koja zastaje ovdje u grlu. Neće da prođe. Kao kada čovjek jede one kruške divlje, pa ne može nikada progutati. Može i samo jesti ako ima pored sebe čašu vode. Nikada to progutati. E tako ova hrana zapinje i zastaje ovdje u grlu i ne mogu to progutati. I azaben elima i bolna patnja. A kada zatraže da nešto popiju, onda će dobiti isto tako ključalu vodu koju će moći piti ništa drugo. Kažu neki učenjaci u komentaru Allahovi Đelešanu riječi Haza fel jezukuhu hamimun vagasak da bi kaže oni neka tako osjete hamim ključalu vodu vagasak kažu da je gasak ono čime će se pojiti stanovnici džehennema. Neki kažu da je to da je to krv i da je to gnjoj koji izlazi iz tijela džehennemlija. Da će im to biti hrana, odnosno da će im to biti piće koje će oni piti. Drugi dio učenjaka kažu da je to tekućina koja se luči iz spolnih organa nemoralnika prilikom njihove kazne u džehennemu. Gasak, da će time, da će time biti pojeni. I kaže, braćo, uzvišeni Allah te barake o teala, govoreći nam, a braćo, ajeti koji govore o džehennemu su brojni. Brojni su ajeti, stotine i stotine ajeta govore o džehennemu i o njegovim patnjama i o njegovim stanovnicima. Kaže uzvišeni Allah te barake o teala, Sarabiluhum min qatiranin wa tagša wujuhuhum an nar. Sarabiluhum njihove košulje su min qatiranin, su tečnog bakra košulja od tečnog bakra. O takša u džuhe humunar, a njihova lica vatra prekriva. Biće njihova lica obavijena sa vatrom džehennemskom. Pogledajte, braćo, kakve su to kazne. Odjeća čovjeka koju ima na sebi je odjeća džehennemlija. Odjeća od vatre, odjeća od tečnog katrana, od bakra i tako dalje. Kakve su to samo kazne koje uzvišen je Allah te barek dala pripremio nepokornicima. Hazani hasmani htesemu fi rabbihim. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد Oni koji budu Allaha Đelešanu u kufu nevjerstvo počinili, njima će biti pripremljena odjeća od vatre. Kaže Ibnu Abbas radijallahu anhu, neka je slavljen Allah Želešanu koji je pripremio odjeću od vatre. Koji kroji za ljude po mjeri, po tačnoj i preciznoj mjeri, odjeću od vatre. I u sobu min feukri usihimun hamim. I po njihovim glavama će se sipati ključala voda. Koja će topiti njihove kože i ono što je u njihovim stomacima. U alehum مَقَامِيُ min hadid I bit će gvozdenim maljevima udarani. I bit će gvozdenim maljevima udarani. Draga moje braće, pogledajte kako uzvišeni Allah te barak i otala prijeti ljudima. Kakvim bolnim patnjama i kaznama prijeti čovjeku. Tako nam Allaha da ne postoji džennet i da nema dženneta nikako. Samo da se čovjek spasi ove vatre džahenemske, to bi mu bilo dovoljno. Jer kako izdržati takav život? Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabilježio imam hakim u svome mustedreku sa ispravnim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Kajsa, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam stanovnici džahenneva će plakati. Plakat će i takve suze liti kaže da se po njihovim suzama puste lađe plovile bi. Da se po njihovim suzama koje liju lađe puste, teretni brodovi bi plovili. A iz njihovih očiju mjesto suza će krv izlaziti. Krv će plakati. Neće to biti samo obične suze. Sami će sebe i svoje dijelove tijela nagrizati. Ruku svoju grize, jede je ne osjeti. Kajući se zbog onoga što je činio na ome, na ome svijetu. Reći će, braće, uzvišeni Allah te barak je o teala na sudnjem danu, jednom od robova koji mu je širk činio. Kazat će mu, robe moj, da imaš dunjaluk i sve što je na dunjaluku, bili to dao da se iskupiš vatre džahennemske. Pa će kazati, bi gospodar moj, sve bi to dao. Pa kazat će mu Allah Žaršanu, robe moj, ja sam od tebe tražio puno manje. Tražio sam od tebe samo da mi širk ne činiš. A ti nećeš nego širk. Samo sam tražio da mi širk ne činiš, ništa više od toga. A ti si odbio i želiš da mi, da mi činiš širk. I bilaži imam Bezar, El Bezar u svome musnedu, i Ebu Jala u svome musnedu, od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao kaže kada bi u ovoj našoj džamii bio čovjek džehenemlija, stanovnik vatre. Kada bi vas, obraća se poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojim sahabima, bilo 100.000 ili više od toga u ovoj džamii I kaže kada, je, kada bi došao jedan džehenemlija i kada bi samo jedan put izdahnuo na vas, sve bi vas palio i ovu džamiju jedan džehennemlija, braću. Sve bi to spalio, vatra koja bi izlazila iz njegovih usta, sve do čega bi došla, to bi spalilo. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme uči svoje ashabe i kako im prijeti sa vatrom džehennemskom. I zato, draga moja braćo, vi nećete naći u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme možda svega par primjera, a možda i ni jednog primjera da poslanik sallallahu alejhi ve selleme prijeti ashabima sa dunjalukom ili da ih postiče ako su nešto zaboravili na dunjaluk. Ne, nego uvijek ahiretom. Ashabi jedne prilike kada su neko platno gledali i divili se njegovoj ljepoti, kaže odjeća sada koju je dobio u dženeti je ljepša od toga. Koliko se vi god divili ima nešto što je ljepše od toga. Pa veže njihova srca za ahiret, veže ih za dženet i prijeti im džehennemom. Jer znači čovjek živi na ovome svijetu zbog onoga svijeta. Pa zato mora ovaj svijet i ovo gdje živi mora podrediti onome svijetu. I mora to podrediti Allahovim dželšanu zakonima i njegovim propisima. Džehennem, braćo, jednog dana Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je sjedio sa svojim ashabima pa su čuli jedan strašan udar. Pa su se prepali ashabi. Trepali se ashabi, inače, braće, oni se uvijek okupljali oko poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Za sve što bi trebali, poslanik je bio taj centar kome su se oni vraćali. I poslanik, alaihi sallatu wa je bio uvijek na njihovom čelu. On je uvijek bio taj prvi. Jedne prilike, čuli su ashabi neke zvukove oko Medine. Pa su se uplašili. Izišli ashabi u skupinama sa kandiljima i sa sabljama i gledaju šta je, šta se to desilo. Misle da je neprijatelj opkolio Medinu i da želi napasti ashabe. Izlaze u mraku, tutnjaju i boje se preplašeni kad se otuda negdje iz daline poslanik sallallahu alaihi sallam vraća na konju, a njegova sablja okačena oko vrata. Ashabi već zakasnili, izišli i boje se u skupinama, poslanik sallallahu alaihi sallam sam na konju vraća se, kaže ne bojite se, kaže to čega ste se prepali je već prošlo. Ovaj hadis bilježi imam Bukhari o svome sahiju. Prošlo je to, to je bila divljač zvijer koje su ovaj urlale oko Medine, ništa više od toga. Najhrabriji čovjek i oni su zato se su uvijek kraćali poslaniku, sallallahu alaihi sallam, pa tako je u ovoj prilici. Kaže, jer znate, kaže, šta je ovo? Kaže, ne znamo. Allah, Želešanu, njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, ovo je kamen koji je bačen sa vrha džahennema prije 70 godina. 70 godina bačen sa vrha džahennema, 70 godina mu treba da padne u njegovu dubinu. A znate, braći, kolika je veličina tog kamena? Da neko ne pomisli, pa to je kamen, mali kamenčić koga je vatra vraćala, pa padni, pa ga vrati i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u drugom hadisu, to je kamen koji je težak kao sedam steonih deva. Sedam steonih deva kada se, znači kada bi se sjedinila ova težina, toliko je taj kamen velik. On je padao 70 godina dok je došao do dna džehennemskoj. U jednoj se predaj kaže da će biti bačen 70 godina padati i neće doći do dubine džehennemske. I neće doći do dubine džehennemske. Zato neka se niko ne zavarava i misli hoće li to svi ljudi moći stati u džehennem i kako će i tako dalje. Ne, ne, ne, ne. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u jednom hadisu da će mjesto jednog nevjernika u džehennemu biti kao mjesto između Mekke i Medine. 400 km to je njegovo mjesto u džehennemu. ima više od toga. Za svakoga ima mjesto. Allah Želešanu je braću stvorio džennet i džehennem. Naredio je za džennet stanovnike, a pripremio je i za džehennem stanovnike. Svako će dobiti ono što je zaradio. Svako će biti braćo nagrađen shodno svojim djelima. I doćeš pred Allaha Đelešanu, ucijenjeni brate i poštovana sestro, sam. Polagaćeš račun pred Allahom Đelešanu sam. Bićeš pitan za ono što si činio. Pa ako prođeš i položiš, uspio si. A ako propadneš na tome ispitu, propao si za savremena. Zato, draga moja braćo, kranje je vrijeme da se mi zamislimo o našoj vjeri, o nama samima. Šta smo učinili do sada za islam i za vjeru? Kako postupamo? Ja pitam sad vas ovdje prisutne. Da li je neko od vas spreman da sretne Allaha Đelešanu sa dijelima koja čini? I volio bi da me neko odgovori. Da li je bilo ko od vas ovdje spreman da kaže sada ja sam spreman na ome što činim, spreman sam da sretnem Allaha Đerašanu i ne bi se inša Allah hotela bojao za svoj obračun. Smatram da čovjek koji ima razum ili obdaren je sa bar malo razuma, ne bi kazao da je spreman da sretne Allaha Đerašanu sa onim što čini. E onda, braćo, trebamo popravljati svoje stvari i svoje stanje i činiti dobra djela dok imamo mogućnost jer bojati se je da ovakve mogućnosti neće biti. Danas mi jedan naš brat kaže, vi ovdje na ovim prostorima, misleći na Bosnu, imate, kaže, idealnu priliku za davu i za rad za islam. Kaže, no, međutim, nažalost, vi je jako neefikasno koristite. Ne znate iskoristiti tu priliku. I u istinu je braćo tako. Hoće li nama biti mogućnost sutra da sjedimo na ovakvom mjestu i da slušamo ajete uzvišenog Allaha Đelešanu i hadise poslanika sallallahu alaihi sallam. To samo Allah Đelešanu zna. Zato trebamo iskoristiti vrijeme koje nam se pružilo i priliku. Jer ćemo biti pitani. Možda će, čovjek, možda će doći teška vremena pa će Allah Đelešanu i oprostiti čovjeku kada kaže gospodar moj nisam mogao bila su teška vremena. Ali ćeš biti pitan a šta je sa onim vremenima prije toga kada si mogao? Što nisi činio? Što nisi uradio? Jer će čovjek, braćo, biti pitan za ono što je mogao učiniti, a ne ono što je učinio. Molim uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri, da popravi naše stanje, da nas sačuva vatre džehennemske, da nas učini od stanovnika dženneta, da nas učini od onih koji rade za ovu vjeru, koji su neumorni borci za islam i da pomogne našu braću muslimane na svakom dijelu zemaljske kugle, i da nam najboljim učini naša zadnja djela i da nas poji u džennetskim prostranstvima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima, tabiinima, prvim dobrim uzoritim generacijama, šehidima iskrenim, a su oni društvo. Osallallahu me ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ozezakumullahu sallallahu